Він випружився на руках. Розбурхана лавина вдарила в груди, але він був уже готовий прийняти цей удар, ліг на пружну хвилю і почав відпихатися ногами, неначе плив по воді. До найближчого намету, що стояв од їхнього кроків за п'ять, була рухався страшенно довго, коли нова могутня хвиля відкинула його. Він знову обернувся проти вітру і поліз рачки, приймаючи удари головою та намагаючись не втратити орієнтир оте глухе шамкотіння. Начальникового намету не було. На його місці, сплівшись клубком, горопудилася безформна людська маса. Матрос підповз. Турбалин його впізнав і крикнув Де намет? Ваші намети теж позносило. Усі четверо чоловіків постулялися головами і трималися за спальний мішок, у якому хтось ворушився. Це вона? Зламала руку, крикнув Тур. Решту наметів позносило. Булат знав тільки про два. Тоді вони ще стояли. Тільки б не покидали дверей, подумав він і заходився підтягувати ліву ногу ближче до француза, який вчепився зубами в мішок і, вирячивши від натуги очі, волік австралійця Потоцького за слизький рукав. Булатові стало холодно. Це була відплата за вчорашні лінощі і оту раптову млість, що змусила його спати взутим і вдягненим. Хоч морози впав, та жахливий вітер пронизував крізь вогку одіж до самого шлунка. Він закричав Треба лізти до наметів, мерсьє. Жак Антуан уже встиг підтягти Потоцького. Філмарш закивав. Усі розвернулися за вітром і попхали поперед себе мішок, у якому лежала Кетрін. Намет, куди вони обережно влізли, здався темним і нежилим. А де ж Фернандо та інші? спитав доктор Марш. Мішки лежали на підлозі жужмом, але ні в мішках, ні взагалі в наметі нікого не виявилося. Раптом Жак Антуан помітив свій термометр і закричав Так це ж наше бунгало. А де ж лорд Пітер і Сміт? Булата занепокоїла інше. Де другий намет? і люди. Другого не було. Разом з наметом зникли Дон Фернандо, Естрада і бельгієць Олександер. Непевна була доля і клубу 30-річних, і ще чотирьох каюра, японця та обох водіїв. У кого є линва? спитав Тур. Линви не виявилося ні в кого. Він став навпочепки і почав витягати лямки з жак Антуанового мішка. Філмарш із Потуцьким обережно підводили Кетрін, яка болісно кривилася і по змозі допомагала їм. Турбалон сточив усі п'ять лямок, чоловіки розперезалися і віддали йому свої паски, і він заходився обв'язувати себе цією линвою. Треба ще двох. Булат і Жак Антуан пішли за невежцем але двері в цю мить розстебнулися, і разом із вихором снігу до намету вліз каюр. Погано, погано, собак пропав, пропав люди, схвильованою скоромовкою закричав він. Розділ шостий. Буран аж надвечір трохи вщух. Настільки, що можна було ходити, не згинаючись але під опівніч здіявся знову і до самого ранку не втихав. Ніхто не міг заснути у двох перетоптаних наметах, а коли сонце зійшло, нікому не вірилося, що на цьому континенті може бути такий штиль. Та й градусник показував усього 28. Першим на розвідку вийшов Жак Антуан. За ним почали вилазити інші і тільки місіс Кет лишилася у своєму мішку. Просто невірогідно, сказав Жак Антуан.